Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, śnieżek podał mi to ty. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, kawkę robię sobie i ty. Jak tu śnieżek mroźna, nas, dzimka ugryźć piesek chciał. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, nagrywam podcasty. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, Chirek Wrona jest i ty. Piku pik. Pico pico Pico Pico, Pico pico Step